Բարսելոնայի եւ Իսպանիայի հավաքականի հարձակվող Անսու Ֆատին վնասվածքի պատճառով բաց կթողնի մոտ 2 ամիս հաղորդում է AS-ը։ 19-ամյա ֆուտբոլիստը ցախ ազդրի մկանային վնասվածք է ստացել Բիլբաոյի Ատլետիկի դեմ Իսպանիայի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակ չի խաղում։ Ֆատին փոխարինման էր դուրս եկել 61-րդ րոպեին, իսկ 96-րդ րոպեին փոխարինվել էր վնասվածքի պատճառով։ Բարսելոնա լրացուցիչ ժամանակում պարտվել էր 2-0 հաշվով եւ դուրս մնացել պայքարից։ Այս մրցաշրջանում նա արդեն 2 ամիս բաց է թողել վնասվածքի պատճառով ընթացիկ մրցաշրջանում Ֆադին բոլոր մրցաշարերում մասնակցել է 10 հանդիպման, խփել 10 գոլ, կատարել 5 գոլային փոխանցում։ Բարսելոնան ցանկանում է ձեռք բերել Թուրինի Յուվենտուսի պաշտպան Ալեքս Սանդրոին։ Կատալոնական ակումբն արդեն սկսել է բանակցությունները իտալական կողմի հետ, հաղորդում է Ֆիչեջեսը։ 30-ամյա բրազիլացի ֆուտբոլիստի պայմանագիրը Յուվենտուսի հետ նախատեսված է մինչև 2023 թվականի հունիս։ Դրա տրանսֆերային արժեքը գնահատվում է 6 միլիոն եվրո։ Ալեքս Սանդրոն Յուվենտուսում է հանդես գալիս 2015 թվականից։ Իտալիայի ընթացիկ առաջնությունում նա մասնակցել է 18 հանդիպման, կատարել 1 գոլային փոխանցում։ Ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովը պարտվեց աշխարհի նախկին առաջին ռակետ իսպանացի Ռաֆայել Նադալին Ավստրալիայի բացառաշնության երրորդ շրջանում։ Մեծ սաղավարտի մրցաշարի 20-ակի չեմպիոնը առավելության հասավ 4 սեթում 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 հաշվով։ Մրցախաղը տևեց 2 ժամ 50 րոպե։ Ռաֆայել Նադալի մրցակիցը 1/8 եզրափակում կլինի ռուսաստանցի Ասլան Կարացևի եւ ֆրանսիացի Ադրիան Մարիանոյի դիմակայության հաղթողը։ Ռաֆայել Նադալը մեկ անգամ է նվաճել Ավստրալիայի բացառաշնության տիտղոսը 2009 թվականին։ Աշխարհի երկրորդ ռակետ Դանիել Մեդվեդևը դուրս եկավ Ավստրալիայի բացառաշնության 1/8 եզրափակիչ ռուս թենիսիստը մրցեց Նիդերլանդների ներկայացուցիչ Բոնիկ Վան դե Զանսհուլպի հետ եւ հաղթանակ տարավ 6-4 6-4 6-2 հաշվով։ Մեդվեդևի հաջորդ մրցակիցը կլինի ամերիկացի Մաքսիմ Կրեսին, որը 6-2 6-7 6-3 6-2 հաշվով պարտության է մատնել ավստրալացի Քրիստաֆոր Օ'Կոնելին։ Պայքարը շարունակում է նաեւ աշխարհի 4-րդ ռակետ Ստեֆանոս Սիցիպասը, հույն թենիսիստը 6 3-7-5-6-7 հաշվով առավելության հասավ ֆրանսիացի Բենուա Պերի նկատմամբ եւ 1/8 եզրափակում կմրցի ամերիկացի Թեյլոր Ֆրիցի հետ, որը պայքարից դուրս է թողել իսպանացի Ռոբերտո Բաուտիստա Ագուտին։ Ավստրալիայի բացառաշնությունը կավարտվի հունվարի 30-ին։